بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله الأحكام الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء الأحكام جمع حكم حكم بيك شخص داريم زندني بشي حكم داريم که فلان کار رو انجام بده حکم کردیم برش حکم دادن قضاوت کردن یه نوع قضاوت کردن در لغت اما در اصطلاح و اصطلاحا قال جمع حكم وهو لغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو ما اقتضاه خطاب الشرع أصل اقتضاء یعنی اون چیزی که لازمه یا اقتضای خطاب شریعت میگونه یعنی اون چیزی که برداشت میشه از یک حدیث منظور از اقتضا مدلوله اون چیزی که دلالت میدهد ما اقتضاه و خطاب شرع اون چیزی که لازمه خطاب شریعته المتعلق المتعلقی به افعال المکلفین که درباره حکم به افعال مکلفه این فعلش حرام یا این فعلش حلال یا این فعلش واجبه برمیگرده به چی حکم بر افعال آیا اقوال هم شامل میشه یا نه حکم کش دادن حکم حکم لعن کردن وارد میشه نمیشه بله وقتی گفته میشه افعال مکلفین هم قولش شامل میشه هم فعلش وارد میشه هم اعتقادش نیتش حکم نیت کردن برای نماز رکن صحت نماز یا نه انما الاعمال بالنيات کسی که الله اکبر بدون نیت نماز کسی بره توی دریا بیاد بیرون غسل خیر رکن طهارت چیه وضو غسل و اینجور احکام ما اقتضاء و خطاب الشرع المتعلق المتعلق بافعال المكلفين من طلب طلب درخواست او تخيير حق اختيار يا مستحب يا مباح يا مكروه او وضع وضع يا احكام وضعیش نمازش صحیحه یا فاسده نمازش صحیحه یا فاسده مثلا کسی لباسی رو دزدیده در لباس دزدیده شده به نماز خود چیه درست درست یا فرمیده رسول الله صلی و ولیس علی عاتقه شی نماز نخونه روی دوشش چیزی نیست حالا اگر کسی نماز خود روی دوشش چیزی بود نمازش فاسده یا صحیحه چه حکمی برداشت میشه اینجا بحثشه فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب السنة خطاب الشرع قرآن سنت عقل هست خطاب الشرع نازم معتزله هست این در اصول فقه اهل سنت جا نداره حسن قبحی که مستس... غزالی در مستصفا میاره بحثش میکنه درباره معتزله که مستر شرعیشون هست اینجا جا نداره عقل نمیتونه به ما بگه ارکان وضو چیه ارکان نماز چیه واجباتش چیه مستحباتش چیه عقل نمیتونه عقل نمیتونه مصدر باشه نه عقل ما و نه عقل ابو حنیفه نه امام شافعی نه مالک نمیدونه نس باشه اونها کلامشون اجتهاده کلام اونها اجتهاده ما نمیتونیم بر اساس گفته اونها حلال بکنیم حرام بکنیم نمیتونیم قیاس بگیریم بر اقوالشون اجتهاد بکنیم بر اقوالشون نمیشه والمراد بقولنا المتعلق افعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا مسئله خیلی دقیقه اون چیزی که برمیگرده به افعال مکلفین و اعمالشون چه قول باشه چه فعل باشه چه انجام باشه چه ترک باشه ایجاد یعنی انجام اینجا منظورشه چه انجام باشه چه ترک آیا ترک هم عمله آیا ترک عمله امام شنقیتی محمد امین شنقیتی در کتاب المذکر که از بهترین کتاب ها هست در اصول فقه بحث جالبی میکنه آیا ترکم فعله مثلا من کاری انجام ندم فعله خود ترک مثلا اینجا من بگینم یکی سیگار میکشه من بهش نگم سیگار بکش نکش نگم نگفتم مشروب میخوره نگفتم مشروب نخور آیا من گناهکار میشم با ترک این ترک فعله چون انسان در مقابل افعالش حساب کتاب میشه دیگه درسته یک کسی مشروب خورد من نگفتم مشروب نخور گناهکارم گناهکار نیستم بله گناهکارم چرا گناهکارم چون ترکم فعله گفتی چی ایجادا او ترکن دلیل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون کدام بئس ما كانوا یفعلون ترك نهی از منکر چون نهی از منکر رو ترک کردن فعلشون بدترین فعله چه فعلی بده ترک نهی از منکر بحث خیلی مهمیه چه انجام چه عدم انجام چه ایجاد چه ترک این مراد از چیه متعلق به افعال متعلق فعل تو انجام بدی و ندی فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح گفت به افعال مکلفین اون احکامی که حکمی که صادر میشه با توجه به نسبت افعالش ما حکم میدیم این فعلش واجبه مستحبه چیه دیگه مسائل اعتقادی دیگه درش وارد نمیشه همونطور که قبلا در بحث اصول فقه هم داشتیم دیگه اینجا مسائل اعتقادی حکم بهش نمیگن مثلا میگم توحید چند نوعه سنو الوهیت الوهیت از ما صفات حکم حکم نیست اینجا دیگه بهش حکم نمیگن یک حکم شرعی نیست این حکمی که برمیگرده به فعل مکلف بله اگر شخصی توحید ربوبیت را قبول داشت ولی الوهیت را قبول نداشت مرد پرست بود قبر را پرستید حالا اینجا حکم این شخص مسلمان مسلمان نیست اونجا بحثش میشه ولی در انواع توحید دیگه بحثش نمیشه کسی فعلی رو انجام داد دیگه اون بر فعل مکلف فعل شرکی انجام داد زب کرد به مرده حب بر اساس چی من ذبح لغیر الله اونجا بحثش میشه فعل مکلف والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف کسی که شأنش تکلیف باشه نه اینکه بالغا فکر نکنید منظور از مکلف بالغ عاقله نه فیشمل الصغیر والمجنون چرا اگر دیوانه ای بچه یک شخصی رفت توی مزرعه یک شخصی درخت رو آتش زد حکم روی فعلش مترتب میشه نمیشه بله مترتب میشه پدرش باید عوض بده پدرش باید عوض بده پس اون کسی که شعنش تکلیفه یعنی حالا برمیگرده به افعال ماها والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او بالافضليه طلب امر و نهی درخواست از مونده این درخواست شاید واجب باشه اقیم الصلاه و شاید مستحب باشه شاید مستحب باشه صنائع المعروف تقی مصارع السوء والهلكات توصیه هست به نیکی کردن در هر حال واجبه خیر شاید اون درخواست شریعت از ما واجب باشه و شاید مستحب و شاید مباح باشه من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الالزام او الافضليه يا الزام بكون يا تفضیل بكون إن کار کار خوبیه تو انجام والمراد بقولنا او تخيير المباح بس ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب امر نهي وأمر استحباب طلب او تخيير مباح انجام بدی بدي ندی والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد که توضیحش دادیم چه موقعی که عبادت صحیح و صحیح نیست و نحوهما مما وضعه شارع من علامات و اوصاف للنفوذ والالغاء اون چیزهایی که شارع گذاشته به اعتبار اینکه عمل صحیح یا صحیح نیست آیا بدون وضوع نماز صحیح صحیح نیست نماز فاسده حکمش یه گناهه چرا گناهه چون بیهود بازی هست مسخره گرفتن دینه بدون وضو اینجا هست که بحث صحیح و فاسد به کار برده میشه قال المؤلف رحمه الله اقسام الاحكام الشرعيه تنقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين تكليفيه ووضعيه فالتكليفيه خمسه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح همون چیزی که ما داشتیم اون خطاب شارعی که متعلق به افعال مکلفین از طلب و تخیر طلب امر و نهی و مستحب و اکراه درش وارد میشد و تخیر مباح این پنج تا حکم الان میخوام اقسام این پنجگانه شرعی بررسیش بکنیم طلب و تخیر که به فعل مکلفین برمیگرده اما واجب اولا فالواجب لغتا الساقط واللازم واجب اون چیزی که بر تو ساقط شده یعنی ملزم بهش شدی واجب بر تو غسل جمعه واجب یعنی متحتمه حتما باید انجام بدی حتمیت وجوب حتمیت رو میرسونه در لغت الزام رو میرسونه وجوب الزام رو غسل جمعه واجب بر مستلم واجب یعنی چی یعنی حتمیه الزامیه واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كصلوات الخمس در اصطلاح اون چیزی که شر به دستور میده با الفاظ خاصی مثل اقیم سیغه ام على وجه الالزام بر وجه الزام مثل دستور دادن که صلوات الخمس فخرج بقولنا ما امر به شارع المحرم والمکروه والمباح دستور داده شریعتش دیگه دستور بده انجام بدی حرام که نمیشه مکروه هم نمیشه که مباح هم نیست داره دستور بده میده اقیم الصلاه در دستور بهت میدیم حرام میشه نه و خرج بقول على وجه الالزام المندوب مندوب یعنی يعني مستحب دیگه الزامی درش نیست بس بر وجه الزام امر شارع بر وجه الزام اما به اعتبار ثمرش این إيه به اعتبار تعریف اصطلاحیش بود به اعتبار ثمرش میگه والواجب يثاب فاعله امتثالا اگر شخصی واجب رو انجام داد متمثل شد ثواب میبینه و یستحق العقاب و تارکه و مستحق عقوبت کسی که واجب رو ترک بکنه بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاة فمن ترکه کفر و اشرک و کما قال علیه الصلاة والسلام عقوبت اقیم الصلاة واجب نماز خوندن نخونی یا کافر میشه یا مشرک عقوبت در ازای عدم امتصال امر عدم پایبندی امتصال پایبندی در ازای عدم پایبندی ثواب در عدم التزام به پایبندی عقاب میبینیم و در انجامش ثواب میبینیم پاداش میبینیم و یسمى فرضا و فریضا و حتما و لازما و این چیز اصطلاحی که بر سر زبان ها میاد شاید گفته بشه فرض شاید گفته بشه واجب شاید گفته بشه فریزه شاید هم گفته بشه حتمیه شاید هم گفته بشه لازمه یعنی این اصطلاحاتی که شاید در کتاب فقه ازش تعبیر بشه و اونجا هم باید هر کلمه به جای خودش بحث بشه الثانی والمندوب لغتا المدعو المندوب یعنی چیزی که درخواست درش هست تقاضا درش هست چیز درخواستی مندوبه ندر شدی از تو خواسته شده نه از وجه لزوم حالا اینجا در لغت مندوب مدعو این چیزی که پسندیده هست مدعو در اینجا منظورش مندوب پسندیده که اون چیزی که دوست داشتنی هست یا اون چیزی که خوبه یعنی دلالت بر خوبی میده دلالت بر پسندیدگی میده اصطلاحیش ما امر به الشارع لا على وجه الالزام روات چیزی که شرع ازت خواسته نه بر وجه الزام مثل نمازهای راتبه سنت قبلی بعدی اگر قبلی ظهر رو نخوندی گناهکار نیستی چون الزام نکرده شر شر گفته دو رکعت قبل از فجر خوندی چهار رکعت قبل از ظهر دو رکعت بعد از ظهر دو رکعت بعد از مغرب دو رکعت بعد از عشاء منزلی در بهش برات ساخته میشه خواستی منزل نه نخواستی جهنمی نه جهنم نیست دیگه جهنمی در کار نیست فخرج بقولنا ما امر به شارع المحرم والمکروه والمباح حرام امر حرام مستحب نه مکروه شده؟ نه مباح هم همینطور تقاضای شریعت درش نیست که تقاضا ازت بکنه از وجه خوبی و پسندیدگی که خوبه برات این کار انجام بدی اون چیزی که خوبه انجام بدی حرام نمیشه نمیشه نمازای راتبه میشه حرام نمیشه بشه نمازای راتبه مکروه و نه میشه بشه مباح بلکه چیه مستحبه مندوبه و خرج به على وجه الله الزام الواجب دیگه واجب نیست دیگه واجب نیست حالا بعضی هستن مثلا اگر پیش خودمون دقت بکنیم بر اون چیزی که واجب نیست صح میگیرن اگر دعا بعد از نماز نخوندی بعضی جاها دعا بعد از نماز نخوندی قاب و قیامت میکنن مثل یک واجبی ترک کردی شخص نماز نمیاد مسجد نمیاد کاری به کارش نداره هیچ کسی کاری به کارش نداره نماز نمیاد ولی که اگر اومد مسجد نماز کن ولی دعا بعد از نماز نکرد دیگه قاب و قیامت میکنن وابیلا میکنن این جهل مردم هست. جهل ماها دعات هم هست جهل ماها دعات هم هست اگر سنتی انجام نداد شاید سخت باش برخورد بکنیم ولی واجبی رو ترک میکنه طرف این خیالمون نیست این چیز باید ما توجه بهش داشته باشیم که بدونیم کجا کار منکره که انکار بکنیم گوش بکنیم و کجا امر نیکی هست که توصیه بهش بکنی والمندوب یثاب فاعله امتثالا پایبند شد ثواب میبینه ولا يعاقب تاركه ترکت عقب نیست عقابی درش نیست نمیتونی فرزند دو بزنی که نماز سنت نخونده نمیتونی حق نداری چرا قال امروا صبيانكم بالصلاه في السبع واضربوهم في العشر بچه هاتون بگید نماز بخونن افسارگی سالگی 10 ساله نماز نخوندن کتکشون بزنی کدوم نماز فرض سنت فرض سنت نخون حق نداری بزنی چون دیگه تکلیف روش نیست خدا امون نکرده دستور داده بر بچه غیر الزامی دوست داری بخون و یسمى سنتا و مسنونا و مستحبا و نفلا یعنی در صلاح بقا گفته میشه سنت نماز سنت نماز مسنون نماز مستحب یا نماز نفل یا نافله نافله هم گفته میشه این نافله هست این مستحب قال الثالث والمحرم لغتا الممنوع در لغت حرام یعنی ممنوع و ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك اونجا داشتیم امر به شارع به فعل انجام بدیم اینجا انجام ندیم كعقوق الوالدين ولا تقل ولا تقل لهم اف امر بترك امر بترك فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح ترک اف گفتن به پدر مادر ترک عقوق والدین واجبه ترک عقوق والدین واجبه یا حرامه عقوق والدین حرامه ترکش واجبه ضد هم دیگه است ضد هم دیگه است دقت بکنید پس نه عنه شارع نه کرده از شارع گفته انجام نده گفته انجام نده اون چیزی که گفته انجام ندیم واجب نیست بلکه چیه حرامه مندوبم نیست مستحبم نیست یعنی مستحب نیست هم نیست والمحرم يثاب تارکه امتثالا اگر شخص روی ترک محرم پایبند بود ثواب میبینه یعنی یعنی ما اینجا نشستیم مشروب نمیخوریم میتونیم هم مشروب بخوریم ثواب داریم میتونیم دزدی بکنیم نکردیم اینجا داریم طاعت عبادت انجام داد میدیم ثواب داریم حکم اصولی یه در اینجا آیا نسی هست در این کلام ما ثواب کار بشیم شما دارید طلب علم میکنید درسته درسته در ازای این طلب علم تو کار حرام انجام نمیدی درسته رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سوال میشن وقتی که می وقتی که میگن ففی بضع احدکم صدقه در نزدیکی صدقه هست صحابه گفتن یا رسول الله بی احدنا شهوته کسی شهوتش رو میاره دنین نزدیکی میکنه بعد هم بسری میکنه سبب داره قال اولیس اذا جعله جعلها في یا ببخشید اگر معناش بگیم اگر اون شخص در حرام میگذاشت شهوتش گناهکار نمیشه چون در مباح گذاشته در خلاف محرم گذاشته پس ثواب داره پس ما ثواب داریم هم به فعل این هم به ترک منجی از اون محرم پس کسی که حرام را ترک بکنه و میتونه هم انجام بده ثواب داره و یستحق العقاب فاعله اگر انجام دادی دیگه مستحق عقوبتی و یسمى محظورا او ممنوعا محظوره یعنی يعني آه، تحذیر داده ازش شرع گفته انجام نده نکوهش کرده ممنوعش کرده این چیز ممنوع یعنی محرمه حرامه و خرج بقولنا على وجه الالزام بالترك مکروه گفتیم على وجه الالزام چون اگر الزام نکنه دیگه میشه مکروه بگه انجام نده دیگه مکروه دیگه حرام نیست قال الرابع والمكروه لغة المبغض چیزی که پسندیده نیست زشته مکروه اصل مکروه کراهت داره مثلا حکم قضای حاجت در بنیان رو به قبله یا پشت به قبله حکمش چیه رسول الله صلی الله علیه و سلام نهی میکنن نهی استقبال القبله غائط او بول نه کردن درسته اصل بر نهی بر چیه بر حرام حالا اگر کسی رفت دستشویی دستشویی چهار دیواری داره رو به قبله کرد فعلش حرامه چرا حرام نیست چون رسول الله نه نه اینکه چون دیواره اگر دیوارم بود فرقی نداشت با خل... با بیابون صحرا ولی چون نص صارف داریم چون رسول الله صلی الله علیه و عبدالله بن عمر میرفتن بالا دیو دیدم رسول رو به قبله قضا حاجت میکنه پشت به قبله قضای حاجت میکنه اینجا این نهی از تحریم میاد به چی به تنزیه قال ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك لا على وجه الالزام بالترك یعنی نهی کرده شارع یعنی قرآن و سنت نهی برش هست ولی که نه به الزام الزامت نکرده کل اخذ به شمالی و اعطای بها مثل با دست چپ دادن و با دست چپ گرفتن ولی خب این چیزی که شیخ اینجا نقل میکنه دست چپ گرفتن و دست چپ دادن کراهت درش نیست شیخ مشیخ عبدالمحسن عباد میگفت حرامه چرا؟ چون میگه که اختلاف هست بین فقها چون رسول الله صلی الله علیه و سلم از تشبه به کفار و مشرکین و غیر من کرده و, و تشبیه میکنه دست چپ گرفتن و دادن به فعل ابلیس یک یعنی چون ابلیس دست چپ میگیره پس شما با دست چپ نگیرید و تشبه به ابلیس هم چیه حرام این چیزی که شیخ مشرف الحسن عباد محدث مدینه میگفت یعنی خب گفتم بحث اینه که فقها بیشترشون میگن چون امر در آدابه در عبادت نیست یعنی در نماز خوندن و روزه گرفتن و صدقه نیست در امر معاشرت روزمره هست مثل ابتسامات و کفی وجه لکه بها صدقه ابتسامه کردن لبخند زدن صدقه ای هست ترکش مکروهه چون مستحبی را ترک کردی میگن چون چیه بحث آدابه دیگه اگر ترک بکنی دوچار محرم نشدی این اصطلاحی که دارن ها خیلیشون ولی خب خیلی از محدثین روی این قضیه انتقاد میده مثل شیخمون شیخ عبدالمحسن عباد حفظه الله قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب المباح اون چیزی که شرع منعش کرده نه از وجه الزام دیگه واجب شاملش نمیشه یعنی اون چیزی که نهی میکنه دیگه واجب نیست من مستحبم نیست مباحم نیست خارج میشه فخرج بقول لا على وجه الالزام بالترك المحرم چون حرام قطعیه نباید انجام بدیم ولی مکروه حتمیت و الزام توش نیست قال والمکروه یثاب و تارکه امتثالا اگر پایبند بود کسی که ترک بکنه این قضایا ثواب میبینه ولا يعاقب فاعله اگر کسی هم انجام داد اون مکروه عقوبت نمیبینه قال الخامس والمباح لغة المعلن والمأذون فيه مباح چیزی که اعلان میشه درش چیزی که اجازه شر درش هست یعنی اجازه درش هست مباحه نه ثواب توش هست نه عقوبت توش هست ثواب و عقوبت دیگه توی مباح نیست مثلا من دسمار روی سر بذارم یا عمامه بپوشم خود سر پوشیدن بعضی الان میگن مصحبی یا مصحب نیست اختلاف هست ولی که نوعش امامه باشه یا روسری باشه هر دو تاش از اصل وارده حدیث انس داریم کنه یمسح سحر الخمام و حدیث دیگه داریم کنه یمسح سحر الامامه هر دو تا داریم هم خمار داریم روسری هم امامه داریم اینجا دیگه این فعل چیه نوعش مباحه معزونه شرع اجازه داده و اصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهی لذاته یعنی برای ذات اون چیز نه اون چیز شر حرام کرده و نه واجب کرده کل اکلی فی رمضان لیلا مثل شب غذا شب, شب غذا خوردن در رمضان در روز در ماه مبارک رمضان انسان شب غذا بخوره کسی خواست بخوره کسی خاص نخوره دست خودش فخرج به قول ما لا يتعلق به امر حالا اون در صورتی که در رمضان مقصود روش ایجاد نشه این کسی گفت من روزه وسال میگیرم ولی خب روز بعد کم میاره دیگه اینجا نه اینجا دیگه بحث صد ذرایه اینجا دیگه خوردن یا در بحث جهاد اصل گفته میشه غذا خوردن مباحه ولی که برای تقویت در عبادت برای جهاد اونجا دیگه واجبه فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب اون چیزی که امر بهش نیست یعنی هیچ شرع توصیه بهش نکرده نه بر انجام انجام الزامیش نه غیر الزامیش نه مندوبش نه واجبه و خرج بقولنا ولا نهی المحرم والمکروه اومده الزامت بکنه به انجام ندادنش بر وجه الزام و غیر الزام و خرج به قول لذاته ما لو ما لو تعلق به امر لكونه وسيله لما به وسيله لمامور به او نهي لكونه وسيله لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيله له من مامور او منهی یعنی وقتی گفت به ذاتش به اصلش یعنی یعنی مثلا اجمالا به طور کلی گفتی میشه غذا خوردن مباح ولی که اگر برای جهاد واجبه اگر برای که روز بعد کم نیاری واجبه ولی اگر برای امر مستحبیه میشه اون مثلا وضو گرفتن برای نماز سنت مستحبه چون نماز خودش مستحبه بستگی داره اون فعلی که میخوام انجام بدیم در ازای اون فعل همون حکم را به خودش میگیره فعل مستحب اون چیزی که به وسیله برای اون اجل فعله میشه مستحب چیزی که واجبه واجب ما لا يتم الواجب به فهو واجب نماز واجب انجام نمیشه مگر با وضو خود اصل وضو چیه مستحب ولی چون نماز بدون اون انجام نمیشه فعل اون وضو برای اون نماز چیه واجبه ولا يخرج ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل يعني وقتی گفتیم اینجا غذا واجبه اینجا غذا واجبه دیگه حکمش از اصل خارج نمیشه مثلا در جهاد گفتیم واجبه دیگه نیست که همیشه بگیم واجبه نه در اون حالت خاص والمباح ما دام على وصف الاباحه فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب دیگه به طور کلی بخوام بگیم چیز مباح دیگه ثواب و عقاب روش نیست مثلا اینجا روی فرض نماز بخون یا بیرون روی سن نماز بخون یا روی حسیر نماز بخون نه ثواب روش هست و نه عقابی فیسمى حلالا و جائزا گفته میشه حلال و جایز روی فرش جایز روی سنگ جایز روی حسیر الاحکام الوضعیه قال المؤلف رحمه الله الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ أو إلغاء ومنها صحة الفساد اون چیزهایی که شهر وضع کرده یعنی قوانینی که شهر گذاشته به قانون قانون شرعی که شهر گذاشته اثبات یک چیز نفی یک چیز انجام الغا چیزی که پذیرفته میشه اون چیزی که لغوه فاسد صحیحه حالا بعد مثال خودش میزنه صحیح اولیش پس صحیح لغتا از سلیم من المرض صحیح اون فعلیه که سالم از مرض سالم از نقص سالم از اون چیزی که نقصش بکنه در لغت و اصطلاحا ما ترتبت آثار فعله علیه عبادة كان ام عقدا اون چیزی که در ازای اون سبب میشه اون چیز درست باشه یا باطل باشه مثلا عقد بیع اذان جمعه داده شده حکم خرید و فروش در شینه که اذان جمعه داده شده و امام خطیب الامام حکم اون خرید و فروشیه صحیح یا فاسد فاسد حکم اون عقد عقد به چه عقد باشه چه عبادت باشه حکم نماز خوندن بدون وضو چیه صحیح فاسده فاسده میگه اون چیزی که روی فعلش مترتب میشه چه عبادت چه عقد باشه فصحیح من العبادات ما برئت به الذمه سقط به طلب یعنی اون چیزی که از عهده ما ساقط میشه با انجامش صحیح اون چیزیه که اگر ما انجام بدیم مثلا نماز ظهر چار رکعت نماز ظهر چار رکعت کسی نماز ظهر سه رکعت کن آیا از عهده من ساقطه چه به اضافه چه به کاستن من نماز ظهر را پنج رکعت بکنم اضافه بکنم فاسد صحیحه فاسده چرا از عهده من ساقط نشده چون خداوند اون عبادت صحیح را طوری دیگه معرفی کرده که باید چهار رکعت بخونی پس اون طوری که خدا خواسته من باید انجام بدم و والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا مثلا من مثلا یک کسی موبایل من رو بگیره بفروشه خرید فروش میکنه پول بگیره یک میلیون موبایل من رو بفروشه عقد صحیحه چرا بیع ما لا یملک مالکش نیست داره میفروشه این بیع باطله ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه یعنی یک اون عبادات یا اون معامله صحیح نیست مدر شروطش باشه درش مثل اخذ عطا یدن باشه مثلا در طلا مثل اینکه مثلا بالفرض بیع چیزی باشه که من مالکشم مالا يملك نباشه پس انتفاء موانع هم بشه هم شروط اون شرط گذاشته برات و هم انتفاع موانع مانع این که مثلا بالفرض دیوانه هست مثلا بچت میاد خونت میفروشه ماشینت میفروشه بچت 5 سالشه بیعش صحیحه مثلا یک شخص بیاد بگه دم خونت رو بگه بچت بگه ماشین بابات برام میفروشی میگه بله چقدر میفروشی هزار تا تومانی حالا طرف بیاد مدعی بشه بله این پسرت اومده ماشین برات برام فروخته درسته نه این عقد باطله چرا اون بچه نمیتونه اون بچه که بالغ نیست نمیتونه وکیل باشه از طرف چی پدرش مثال ذلك في العبادات أن ياتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها واركانها وواجباتها صدر عبادات صحيح نماز بیا در وقتش تام با ارکان و واجبات میگیم این نماز صحیح و مثال ذلك في العقود ان يعقد بيعا تمت تامة تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانع من بیام خرید و فروش بکنم اون عقد صحیح این موبایلم بفروشم در وقت محظور نباشه موانع توش نباشه من مالکش باشم عاقل باشم این عقدم صحیح فإن فقد شرط من الشروط او وجد مانع من الموانع امتنعت اگر شرط از شروط فاقد باشه یا مانع از موانع بیاد اونجا هست که به درست نیست و بیع فاسده مثال فقد شرط في العباده فقد الشرط في العباده ان يصلي بلا طهاره شرطی در عبادت نباشه نماز بدون وضو و مثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك شرط در عبادت در عقد نباشه عقد بیع چیزی که مالکش نیست طرف بفروشه و مثال وجود المانع في العباده مانع در عبادات ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي وجود المانع في العباده مثلا بیاد بعد از نماز فرض نماز بخونه سنت میگه من سنت میخونم میگه نماز سنت بده سعید بن مسیر شخصی را دید بعد نماز صبح نماز بخونه دو رکعت دو رکعت دو رکعت گفت که بیا چرا چرا نماز میخونی گفت میگه نماز بده گفت که نماز بد نیست ولی جاش بده چرا جاش بده مانعش نهی رسول الله صلی نماز خوندن بعد از نماز فجر مگر اینکه قضای قبلیه باشه که شرع اجازه داده ولی که یک شخصی بیاد بگه من سنت مطلق میخونم میگه مانعی هست مانع چیه نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم از این نافله پس نافله جایی هم میشه حرام باشه و مثال وجود المانع فی العقد ان یبیع من تلزمه الجمعة شیئا بعد ندائها الثانی على وجه لا یباح مانع مثلا چیزی. شخص بفروشه در روز جمعه بعد از اذان دوم حالا در صورتی که بگیم حالا اذان جمعه دو تا هست طبق فعل عثمان رضی الله عنه بحث بحث خطبه هست که امام بر سر منبر بره کسی در اون وقت نهی بخواد این کار انجام بده یک مانعی هست اونم نهی خداوند از خرید فروش در حین خطبه والفاسد لغتا الذاهب ضياعا و خسرا فاسد ضایع گم شده است. چیزی که خسارت درش هست اون فاسده فاسد یعنی خراب در اصطلاح خودمون این فاسد این یعنی خرابه و اصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله علیه عبادتا كان ام عقدا اصطلاحیش اون چیزی که بر اثر فعلش نه عبادت برات محسوب میشه نه عقد درسته و نه هم فالفاسد من العبادات ما لا تترتب آثار فعله عليه بدلا كان عقدا فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب ما لا تبرأ به العهدات خارج نمیشه ولا يسقط به الطلب كالصلاه قبل وقتها اون چیزی که از عهدت ساقط نمیشه فاسد یعنی مثلا بالفرض نماز فرض جمعه رو ظهر رو بخونم یا الان عصر نیامده نماز عصر رو بخونم این فاسده پس اون چی مالا تبرع به ذمه اون چیزی که از ذمتت خارج نمیشه از عهدت خارج نمیشه اون ای که خدا برات درشه ولا يسقط به الطلب اون طلبی که شریعت ازت کرده ازت ساقط نمیشه اما از عقود از بحث خرید و فروش و معامله فاسد از معاملات و الفاسد من العقود ما لا تترتب تترتب على او اثاره عليه كبيع المجهول بيع قرار بيع مجهول مثلا من بیام بگم که 100 کیلو ماهی از دریا برات میفروشن به این قیمت ماهی نیست مجهول اصلا ماهی وجود نداره من نرفتم من در قبضم نیست از کجا من من ماهی براش بیارم نیارم این بیع چی بهش میگن بیع فاسد و کل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم یعنی الان من بیام 100 کیلو ماهی تو دریا براتون بفروشم این کار من چیه کار حرامیه من الان بیام نماز ظهر بکنم قبل از وقتش حکمش چیه قبل قبل یا نماز عصر قبل از وقتش بکنم حکمش چیه حرام لأن ذلك من تعدي حدود الله تعدي بالحدود حدود خداوند و اتخاذ آیاتی هوزا مسخره عبادته شخصی بیاد بگه من وضو ندارم نمازم میخونم خدا بخواد قبول بکنه نکنه این گناهکاره و شایدم از اسلام خارج بشه قل اب الله و آیاتی و رسوله کنتم تستهزئون این استهزا و مسخره به دین کسی بیاد بدون وضو نماز بکنه وضوش باطل سر نماز حالا من شاید آبروم بره نمازم میکنم این دیگه عملت باطله حضب و ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليس في, ليس في كتاب الله شرط اضافه بر قرآن و سنت شرط اضافه بذار مثلا من بگم این خودکار براتو مي بروجان ولی حق نداره بنویسی این شرط حرامه این شرط درستی داره یک منفعتی از طرف یا ماشین برات میفروشه ولی تو خونه بنداز این بیع باطله این شرط شرط باطله بیع درسته ولی شرط باطله که مثلا یک کسی یک چیزی به شما بفروشه ولی بگه آقا حق استفاده ازش ندارید والفاسد والباطل معنا واحد الا فی موضعین فاسد و باطل یه چیزی فاسد که همون خرابی که خودمون گفتیم یه چیزیه مگر در دو جا اولیش في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وضع به المحرم محرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام يعني شخصي محرم گفته میشه احرامش فاسده وإحرامش احرامش باطله احرامش فاسده شو هم کرده با خانمش احرامش فاسده بعد دوباره بره احرام ببنده ولی اگه گفته شد باطله چون مرتد شده از این این فرق رو میذارن فقها در بحث احرام و جای دوم فی النکاح فرق بینهما بان الفاسد ما اختلف العلماء فی فساده كالنكاح بلا والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح المعتدة اون اختلاف مثلا بالفعل نزل أحناف حنفیها، مثلا ها میگن اگر نکاح بدون ولی باشه اون نکاح فاسده پیش احناف درسته ولی خب پیش شافعی ها اون نکاح نکاح شبه هست میگن این نکاحش در نزد ما فاسده و باید دوباره باید بسته بشه اون نکاح ولی که نکاح باطل نکاح زن معتده هست دیگه به اتفاق همه اگر کسی زنی که شوهرش بود شده را بره باش ازدواج بکنه اون عقد چیه اون عقد عقد باطلیه این تا اینجا بحث صحیح و فاسد دیگه بعد انشالله مباحث دیگه رو اصل ادامه بدیم بحث علم و کلام دیگه تا بریم انشالله به مباحث دیگه سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك و واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى علی محمد